At Tonge, shipping is free. That's like having an extra pair of hands to help with your move. Recently, my hands were full with my own move. And when Tange mentioned their free shipping, <laughs> they didn't need to twist my arm. No, sir. I welcomed them with open arms. Then I folded my arms and watched them go to work. Hey, did I mention shipping is free? You gotta hand it to them. These days, it's tough finding something that doesn't cost an arm and an arm. I mean, leg. Tange, take a load off with free shipping. Certain conditions apply. This is a CBC podcast. Mayor Paulo Vunga Nala Putit Inuit Unikangini CBC Kut Ukyotatumi Karisao Yakun. Kisian Kisini Tupikak Paramata at Thailand Kadunatami Pitakat Wanganingan Tupik Sekuni Makunanga Pitakangit Tuaruningani. Inuit unikkaangittigut tusarsauneartut unikkaartillugu naujaq tasuga. Taakko pimmari uqattarsimammata unikkaariya uqattarsimajut. Assuruuti kharsutit. Taakkoa pimmari usimammata kikkutuinnarnuun. Ammalu uqaqatiqartillunga paninganit ulipika panikpammi tusarsauneermiyo. Jokosiullunga. tapawan unamo annoaassanik annoaassatinik allinissatinukatissatinnik pinasuaqatilaungata tuktoralanik soqusiulluga annoqaaqarpaloortunga tuktoralannatianik Inuit unikangit unikkaangit taakkuanaalattasi unikkaariyaoqattarsimayut tusarsaunikuit ullumimut utertitausimammata unikkaariyaussimajuu ya tasuga kangatuga pemiuto December 1993 Paninga katilugo ulipika katilugo sa Hey, O li pika ngai o wangai na Mary, yano mm. na visi visi kone, kau mawe urlumi tu saati nea kau a ke unikami. Mm. Atu ina ko mga pit, uh, ni pika lawang itumi kuvi, na mga yak paleyo tu saati ang nea kawe. Mm. Ni pika lawang itumi tayo yunga. uh, <laughs> tu saksa o tia le kunga? Mm, tu saksa o tia pika. Okay, na lati siga kinge. Um, una... Uh, tusasitsisagi akuni unikarne up to 15 minute ungatani palu. achu Ah, apikinaapagit unikkaartuanga piyarituaqqaan. Tabba tusarsausitsиartu. mm tisarsaltaartus аммалутта иннаулекалуарама мако уаттиаро қиммин атуллариттааругилааваттигу табба уфингартиллугулу уфингалертиллугу киммехаарнегалуартулу тутаилаа исумай исумайуриуннагитсиарпум миакка имаа киммин киммингап табба кимусинеяарнарсиукурууву оққуусилермат нагунақаттаусеқивилаартиллинну тамаккуа унгагиуйарлугин эққарпаллааллуги катсаариллугит таймаа эққа эққа тусарсаутиаққаулиппика Okay, yeah. Ako ya ro ka champu yo nang kiam ya ko fanga da. Ayo ayo ya ti yo amma tappa no na le atuta kimme ni ko takte ro ra umma ta ata umma sakshen. No ya ta mo ni tappa nga ta to ni ko tsekiya sharung ni. tabbaru tappaana jechuudha taabsa kattaqa yuuruqti jiru imaa kajaaqi balaaqa yuaqaan. Tabbataa imaa inutuulluni jiru qiniraaqsi maluni qimmiyaqluni maquuni jiruuni ataasummi jiruuniin. Taima qimmiyaqatta palaawatta nangmaktigiyattiin taaquni ngayaaq. Amiungattuni niqigalagni niqiyumilangnagini taima exercise gaari balaawattiguu. Tabbataa imaa tuqtusilluni tuqtunnialerluni tappa qattorluni qinnertaanaqausimagami tapunuluartuatamu kigunarmanu taaqqumaquutillugiluqimmi tappalakigunigani tappungal малиуяартусуинернеалерпук тали таппунга иумми талисималути таппануққараанга тааккунуққа паккиллути қимми таппақукианеалерами พวกลูกคุณเนี่ยกูคือสิไม่ยูบพวงอ่ะจะวิ่งอยู่นี่ใจกูงพวกทุกคนเนี่ยจะว่าชัวร์แล้วมันกู่ะพยายามจะไม่จะบริพวกลูกคุณนี่จะบังคับมีใจะคนมุ่ใจนยกูเคยจะรู้ว่าจะกลุ้นมุ่งใจไอ้เจ้ากูจะคุณนั่งสุญญ์เนี่ยแต่ไม่ยังอยู่เราก็จะพอเราอิริอิริงานงี้อิริสิมจักเราจะว่าเราไม่มาจ้าจะบริจะทุกอย่างพอเราสุญญ์ qingeriarsimagami angeqqalerluni unnulerluni taarseruyuqtuquluulerluni taarseruyuiarattartillugu tapput taikkotupiin saqqillugit игаюкурук таикақауммактаавиарлуктуни тиммиаллуиккуа тасерна тамаанган урсуарту алуулулу тамаккуа тассиин нитсаавиарлуктутин тааннаттаа таппуна канчаариунниорнангиттиарпуммилаа таама таамалинга юаруухуттарпаларуттугулли илэ илиатаама таама илэккусертакилармагу таунуутаппа апутаулертиллугу атаартэрпаллиангиартулерсуни укиалливигиниартамут таппали тамана апутиккут кингуксикаанисуугуваларумигатта аллерааммимит тааяттинни ила ина аллераармиксута имаалли кисианеқисигини тупеқарпалауммата аттаилаа қаллунаартами питақат луангиннигаани тупуссаккунни макунага питақангиттуалуунингаани таббали тупертаанна исивитаулуни меққуасаққитаугаарлуни таама тамаккуа аммиоқит илаа bakuninga kachu manak seni kaununga tupi utabu tunga ngartu chama koti siyo ningi kalli yokta luti ali jat chamu yokta tana uya kamnak tip kalli akturi kalli patupang tama tama koti siyo ningi lakim minu nang magya nikwalu yo kalli pangu yuaru yitamani hakkın yakın niyatı kullarını iyi uniyagatinne taimi iki manahtu haravarammazo rabbaan allagaammatsuni tabbataunu ujautilluni taqiumu upaaqiyamu tauqa ki jaarijuyammaippu auniuni arota kikijinga taman taimaka jaanartu juhaarovaraammazo taununga ujautilluni <coughs> taununga tapa aung neo kiklinga no tak maslu ne tapa tauna taunang nang mak nang mak tuaro ngang na sakilune iya sukutayu na suni taununga apurau apurau mutiar suni tapan taun takanung upara yamu taima tiki tiki inak parau mayong iya tamang naksamuaklune naksanganu tamatuma o whārai tāunu auna seura tiu tang ma tang ma pa karosna tamani auna na kanui kanui kanui ngi tia pura me ole tāunu o take un tiki o te liuni takanu ajo uke ele vige nyartamu take o tau tipili haru tāunu o take o mapalu tuni take o sunne aru tipili haru wala o mai o tapani tipekangittuarung mitsuneillaan taimana yaginartuarukainnanrapparaumayo ataarsimalaqataarluni tappari tap ataarsimalerluna tamatja uumasoasuunerlu tamatja finisuk tatuaanialerilluit mattiillu tamakkua iqaluukkun pinisuar tatuaanialerilluit amaani tamaaniila Daar waren niet zo in zoek Tuk te gaan. Toen is hij toch gegaan. Toen toen nog bedoelde. Ook jij hoort het zo. Afvoet hoort het zo te man. Toen Daar niet toen toen nu namen. Upa, upa gezemingen. Tappa ngayon, arurok pa mata. taiyavalaumayorli illartoqarnut tamakkua tuktuaruit tappaungmaajuaruurat tamaangan taqiuqanigiyaanit tappaung nuna nunaliaqqartuaruurataangata taiyavalaumayullu takjuayuning takjuayung ima pisuktu tappaunga takjuanaartaavalaumata nun tappaung najugaaniartamingu tappaungataqaangata taimalli taiyavalaumajut tak juayukku tak juarak tuaru tukku imailiqarparautu taima tamanna iqqusertariavalaummasu suqqarta jayunartugara ilangannum tak juaninga i tappaungaalertuni uqartuugaluan tukkuning tamaani tarimit jayunnerti illangan ilangittu tamaaniginnartualuqartarparautu litaawuni najorparautatini arbaartuumi tappaaniila qinngorpasian iliaqinguani tappaani tappunisuukkuiruliunnarlaanguttualu qinngullittaanga tuqtulianuunnarpalaarmaju илангитсу таппаангуая алугалуортиллугит таймалингаюалуортарпалаармажорли таймалли сиаққанангитсиарпалаармажу кисуингаариариакса илаали тама тааванна уумажулигулууллуни aqbaartu uumayuutiunnilaŋutuaraumma natsikkunnik kaagniusanaqatilaŋutuaraumma pitsutaqatilla aissiutaqatsiarluni aissiutaqatsiaqilluniitta ajunnartu aluyugsaġuruaqilluni aissi aissiutaqainnartita uqbalauqattu aamaliillaaktau kaima innatoqoqorsikuruujarpuga kaalaorsimananga kaapalummilluunnin imma kaallaġiarumma kaaviljaorsimangit tiartu lauttunga niqilliuri kainnartuquluvalauruamaju anuqimut kisian anuinnittiamun taimalli akuni imakallattaqaalummi tauanna aqvaartu kaannarpalaungimmat uumajukar laqiñialuanut taimatamanna uumajuri laqaaluummat aqvaartu maannali taavut pitaq pitaq nersauuksau pitaqarpalaatuinartuksau lerpu unali nayortavut saarlugaapi uumayulutivillaayualuulernayoq makununga isumagiavulli innaunertigut makununga ingeqasuugalernun aulautigalernun sitilungnullu ukiukkut аллуккут пинисуктауллутиллу аавиаккуллу тамаккуну умианут тусаангиннэртуалуулерлулик тамаккуанерсулик натсииллиилаа таймаа кимерулуаллааюалу яриангита исумагилератсигу нертусукиллиуллаасуиннерман ақаагуттараангат таманна кангерлугаапит тауннали арбаартуу уумаюртаарпаллаасуиннерсуни тамаанган иммака таавунгааваллааюна кимерусоқарфаллааюна налунангитсиартунгалиа таманнулу акгуттиавут тамажи тамакку уумайортарфаллаасуинангаалертут тамаанга кимерутиваллааюни таамаиппаллай таамаимматаилаа таамаалли налугиуннертугут иннатоқорлута таамаасаманна уумайуиннер паллаажааваллангит юннертоқ таанналикангерлугаапит qingoruqsavulliasu inerniarfallaaliqtu tamakkunugu igeq asuunut taimaligatikavullaaliqtu tusaaluarnikuminnun тааннатуарлия кануиккалуарпалликасамакку нунақасиингитавут тааннали малугақатталеқаттигу умаюкилливиллианиалуа ауярманна пилуаттиаммаритсо натсигааняарипулуяқаттаммарилерматали ауярманна таимаалуарпааллугиортуалууву таппа аавия маттикааняахалуахаттарпаалуктуалууву таима тамаккунуга апавааваллаасертут аулисуугалернун иланқатсутигалернун иллаа тамаккунунгалли таимаанна сугалертавуун таанна таппа исулиуякааннармингмат илаа оқауситталааругулуортугасули амма асиани ухакканиартикума каиннариллуга има уаттиарули нертусилиалууруарсуни тамаккунинга уумажунингила натсиккунни уусуккунни аавиккунни кисианилли нанукуттуалоохатталаумман уаттиару нуулалинньуллу тикиутиюннангитсиартулин наннуит нануктакалаусумараанган маннали каерлугаафик наннупуйунналагутиаммагитсу нанукалаагутиаммагиллаттаартулли арпаартуутаава укиаккут таманналут игалертсо талеруусяқ тамаккуалавва нануттахалауппалаут нануттахаппалаут ларитсук укиакку кисиани сикулератаартиллуу сикулер сикорпаалертиллугит сикул s i k u t a m a n n a a s o r s a ko l e q a t a a r t i l o u u tamatsa n a n o k a q a i n a p a l a o t o a r b a t o l o t a m a n n a l o t a l e r u o y a l i i l a tamanna i g a l e t o t a k k u u a v u n a n o k o r n i s o u v a l a o t o ukiang u k i a k k u u k i u k k u l i n a n o q t a h a u n a p a l a u n g i t i a r t o a a i a k u l l u n n i n a n o q t a h a u n a t i a q a t i l a u n g i t t u t a a u a n n a l i a r b a a r t o нануттахалаасунгорпаккалуарлуни мааннали таманналу каерлуаафи нанули алуоқатталерман қаллунаанали ухаутуарнисоқаттартуугалуа нанухаорнеэртуалуулертут наннуи нунгулертут има ухаутуарнисуппактуугалуан мааннали иннасоқартигут маанна нанухарнерсаути таалуулертавулли маунгалу нуналингут тикеқаттартуалуулертулин аянгэхаарнерсулиллу саафсугаавиллу нанулиаруулерсуни нанухаорналагунгитсиартоқ таманна иккуали наннуи таппа уатсиар нутаагунгуттуалугулуамун инууллу тумиганни қиммиуллу тумиганни таппа аққусаарсиннераангами таимали қимактиуалууннерпу тумисиарнерами таима нанугаутаутиллугилли уатсиаро атеққалертиллуги таамаату асивақатсарсунуллу атертуину нану таппали ининин киппутиннерами усериарнерфулли таама таамали сисимиу таппигу таассуума таассуумакканнарпу кисиани таппа анигаалерлуни натсиақалертуалууппат таама усернераангами таамаатсууралаортулли мааннали нануқартуалурту маанилули нуналиунгатсуни қингиивалаортугут укриумун наллиумаласуартуни неқиксари кануллукаалертургааллакпат неқиксари наллиуққумаангуласуартуни таппа таами игунер игунерсилиуппалауммангмата тамаагун нуналинниунгитсун канигингисакаллаанган нуналиин qanigingisakallaanganu nunaliin taima tabba taquyarturtauiqaagamik sikuulertillu ukiukkut suqquttuusimangittiartu nanuqtuusimangittu taimasuunguulaurtuugululli тусарсаукаиннартуq наояq тассуга CBC-кут униккаалаорсимаянга наояуп илагилаортанга таанна аперсортара панинганит улипика паниппа tamanna unikatanga iqaw maguviu kanorli iqaw magiviki tako unikapalortangi uppalunni tusariqpiu tamanna unikatanga ila tisar tisalarsimangitara <clears throat> taku qayimayanatiakka unikkaapang tukisayanatiakka tanaitpalartugu seqosiullunga tappaumannunamu annuqaassanik annuqaassattinnik аллинисаатинну кисаттинник пинасуақатталаунгата туктуаланик согосиуллунга аннораақарпалоортунга туктуалаанатианик илуа илуана иттуллу туктуалааннауллутик аверсиккукка камиккукка аннораақарпак картатаоқатталаортунга аннораақарпалоортугу туктуалаанерник оққуйуароқатталаортун киулертани писукаталертани оққуусинақатта оққуусикаорторнақатталаарту а эққаумави униккаахатталорсимаjanganni таиссуманини тайнатиақатталартугут таппааниттут таппа нунаиннарни аксуалукат аахатталармаяга таарсилертиллагу игалуқартани таарсагуйулертиллагу таува ангун nang matjok taakua iqqukurungi amiortamanna ungasingani tituniu iqqukurungi qaqortakuru tarsaayukurullutik assuaertaimaakallaarasuurinnijar tamanna ataatappiit unika qaujanga katjaaqi qattaloorsimajanginnu qausiqaqqauman tamanna uqausiqigaviullu kisu iqqaumanerpaaqivviu tamanna unikkaartamini униккаартамини пиан сорсиу луга таппа соққуисулиларсимагама таппаунгарпаттутан унамун аннуаасерсиуриартут ауммитиссарсиуриартут таппаунг писуппалаоратта каттаамартуалоқатталарсивилеқуяанертунилу а аджигигунниартамини уллумимут уқаусақаққаумма ноққалертиллугу униккаартанга кисууваккеenge аджигунниарсимава таиссуманани м teinaitsiartugulla sulitsiartut tamakkuunikkaarjangi taunungalikisiani unungaalu nanorseeraa qappaliummigatta anaanagalo ilaullunu taununga peqaluja noqqai taununga ungataanullukia soqosiulluga taunangakkisiani nannuttuqala nannuttuqarpalilu nanorseeriaraangatta peqataqartuta quvianaluaqpalilu nipiliorsimajangaunikkaaŋanik um Kana tui nau kakun nātu te? Asu e i la kai maunika kāra o nara o unika kāo i nga ma. Unika kāra sāk nāra o yusu ua. Kako si e tu angu rau sima ga ma. Tsoko i si te ahtara ato kata rau sima ya tini ma anna mo. si o koi ki ari kai nga yunga tapane. Nuna mo, nuna me ipaktuka. Atokpa yu ya yu ya иппигихатталаортаккулути таиссумани соқорсиутиллути иппигилаортати таиссуманини иппигикайнарпиги улипика иттиа иппиги киакайнартакка иқту иқтуммақатталаарсимармигама асаасага таппаама писуксимал луни тамаани там таммаарсима тиллука синитта қаттуни таппаама туттусо туни тайма иққумарпалаарсимаммигама тапа нериниартакка иитернеартаккукка аллеруллу таллунга уна имикулу таппаккукка сиукиккут тапа нуасимайут ассуалсаманнака яа эққаумасуорингилара кувиақаттанаарсимагама нериниартаккукка атуиннааллути qoyanamitialiqage ulipika piyaqiquuqannu ulipika qoyanamitiaqmayugakkaoq ikamaqiyaunguattorsinarama tavauvutuq takuluvimasi qoyanami ulluqattiaqi iyai ilitilu qoyanamitilu nakomitiaqagit ulipika uqaqatigiunnalauqakku tamatumau missaanun Takonik kartausimayut tusarsaunikuit tusarsaukattarsimaneammata qarisauyakkut qauyigiakkannerumaguvit inuit unikkaangit at cbc.ca-mut qauyigiaqunnarputit naalakummanneruvit taakua tusarsaukattarsimayut tusaakkannerunnartasi qinerlugu cbc.ca/podcastkut taakua inuit unikkaangit aqqissortausimayut uvannut mare powder 조끼 모압지르고 Peter Sheldon. CBC na 군이 누나카카투누 unikkamni piliritsitijik Betty Harnam CBC ku kyortaptumit angajok hayagayoyok Mervyn Brass tusarsaunaalermiyok inuit unikkaangittigut tu sarsolo simayok. Kau yamangin naku atinga. Unikak tu kinaw mga. Kau yagyaron nak tu dit. Kau yamaguvit. Tu sarviki kumavavuvut. Kakisaw yakut. Nasujilisi. ilaning sakko ila oksunigin ano ga ra oksuni akuni luang ngiat ra oksuni asing ano ga ketetwa duti ano ga yokating sai matya ko yin oksuni ano ga mara oksuni For more CBC podcasts, go to cbc.ca slash podcasts.